бірре курсақ саврымжим. Сатпақчынжи сарчичекне хитрейде зех татрымжи. Леш касынжи зарачыне, хитрейде зех жи. Бірре курсақ, маю бұқсақ ма юнажар Ту Тустандыш павы ядуқсан ма саншын жи. шундымжи. Сарчичегім, саргаегім, кайрын жи. Савна тузым эзіманжын ма сарчичек чичек, Эстечечек, эптечечек, ма икчечек уйрым жи. Эсте пічень, эпте пічень, ма икчере уйрым жи. Сатпақчинчи сарчичекне, прегурзах зах татрым жи. Лешка сынчы саркачине прегур саврым жи.